nitapata labda mtu akunisaidia, nitatulia tu au nitapata kazi nitatulia, mm, kwa sababu haina umuhimu sana. Ehe, kazi natafuta sana hotelini, eh, mpaka hoteli maana fani yangu, kwa sababu mimi niliolewa na nilikuwa na mume kabisa, na mume kabisa eh, tulichangia ndugu wa mume alikuwa na na watoto wawili. Ah, mwingine yuko huko kijijini kwao, mwingine nayo ndugu hapo mimi binafsi kwa mtu amenijua. Changamoto kwa kweli ni kama navyokuambia, ukakuta na mtu mkakubaliana kiasi fulani kufika ndani ndivyo ameshakuwa mshamaza haja zake, basi mnaanza mkorofa nyingine. Mwingine anaweza akakupa kile ulichokuwa unataka mkachana, mwingine labda unaweza ukatoka labda leo au kesho, ukakuta na mwingine atakwambia labda nitakuoa sijui kitu gani, matokeo yake akishaondoka kaondoka. Kiukweli mara nyingi huwa tunatembea na kondom binafsi. Kwa hiyo mwingine anaweza akawa mbishi, mwingine akakubana, lakini mara nyingi tunakuwa tuna, yani akikataa tunamwambia basi e, kwa hiyo mara nyingi tunatumia kondomu kwa sisi wa, yani tunafanya kazi kama hizo. Wa wengine tunatumia sindano, wengine wanatumia vidonge, inategemea na mtu sindano zile za uzazi za kuzuia mimba, maana unaweza unawezekana hivyo na mwingine akakataa, labda uko siku zako za tarini unaweza ukabeba mimba isiyokuwa na baba, si unajua. Eh, kwa hiyo tunakuwa tunatumia kinga kama hivi mm, na kama miezi sita usaa hamna ndugu yangu anajua wote wanajua kwamba afanya kazi za hotelini yeah, ndo kama hivi unakutana mwingine ni mbishi kwa hiyo unaweza kuta mbishi hataki kutumia kono lakini mwingine anakuwa mwela maana ajua zile kazi za kupita tu anakuja leo anakuja mwingine kwa hiyo anakubali ile yani matakwa yako mm. kiukweli wengine wanakubali sio kwamba wabishi maandaa tumia kondo msaa hmm. Mara kwanza nilikuwa nafanya kazi ya dukani, bosi wangu akawa amenizingua, hata kunipa hela, akifanya kazi anipi hela. Kwa hiyo nikawa nikawa nikawa nimeacha mimi, nakaa na rafiki yangu, nakaa na rafiki yangu hapana, ila na mtoto kwa kweli. Baba yake yani, katika baba yake ni kijana kama mimi, so kutokuelewana, alikuwa kanipangia chumba yeye alikuwa anasafiri na magari ya mkoani. Kwa hiyo nyingine anakuwa achela hela, wanawake wengi, kila saa kikana nini, simu zinapiga kila saa. Basi nikaamua kwenda kwetu, sio hapa lakini Arusha. Dar es Salaam nilienda Moshi, ndo nikaja huku, nikawa nakaa kwa ndugu yangu, ndo nikawa nafanya kazi ya dukani, fanya kazi ya dukani, ndo kama hivyo bosi wangu ndo akaa hanipi ndo nikawa nakaa nikatoka, nikawa nakaa kwa rafiki yangu mpaka sasa hivi. Ningepata kiukweli, mi natafuta kazi nyingine maana yake tu kwa sababu hujakizoea sasa unaweza ukaacha, lakini wanavyodai tukishingia kwenye mambo kama hayo kuacha ni ngumu, lakini sio kweli. Ukipata mwanaume anaweza kukwambia nakupenda, sitaki ufanye kazi hii, utakaa kwangu, nitakuwa utakuwa mke wangu, nisijapokuwa tunakutana nao wanakuwa waongo, lakini iko siku moja unaweza ukabahatika kwambia nataka uwe mke wangu, sitaki ufanye tena hivi. So nikipata mwanaume kunaa sawa, ila pia natafuta kazi nyingine tofauti na ile. Tangu umeona shule, nakumbuka jambo gani ambalo ulikumbuka zaidi? kweli nakumbuka siku moja nimeingia na mwanaume vizuri alikuwa na gari maana mara nyingi tunafanyia kona baba ingia na gari tumeenda vizuri tumemaliza ndo saa hata ikunipa hela tukazunguana pale nikamchukulia simu yake kwanza alienda kuoga nikaja nikachukua simu yake nikachukua nikakuta na waleti yake nikakuta kwa elfu sabini nikaondoka sikuja kumwona tena namba yangu ya simu nikawa nimebadilisha kwa kweli wasichana kama mi wanaofanya hivi, mi yani singependa tuendelee kufanya hivyo. Tujaribu kuta, tu, yani tutafute maisha mengine binafsi, sio kama tuendelee kukaa kule na kufanya vile, yani mpaka domo letu utakapoenda. Hapana, tutafute shughuli zingine, tufanye mambo mengine binafsi, maana sasa hivi maradhi mengi